Us saludem avui divendres 26 de juliol, festivitat de Santa Anna. Ahir, Sant Jaume, Santiago, un programa que dediquem, com no, al poble de Galícia i a tota la gent que en aquest moment no està passant eh, una bona etapa a la vida. Benvinguts i benvingudes a Catalunya sense barreres. And I fins a les 9 del vespre us acompanyarem amb molt, eh, molts temes, eh, tots relacionats amb les persones amb discapacitat i malaltia mental. I vespre on, tot i que avui és Santa Anna, iniciem el programa amb un altre nom de dona com a protagonista, Laura. Laura, quina serà la seva vinculació amb el món de la discapacitat? La resposta amb la Carmina Coromines. Lady Laura, abraça-me fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento otra vez Lady Laura. Laura Moreira era una dona molt particular. Els qui la van la descriuen com discreta, treballadora, aferrada a la religió i profundament dedicada als seus quatre fills, els qui va inculcar el gust per la música es va convertir en el suport del petit Roberto Carlos quan, amb només 6 anys, fou atropellat per un tren i li van haver d'amputar la cama dreta per sota del genoll. Lluny de sobreprotegir-lo, Laura el va matricular al conservatori el dia que el seu fill li va dir que no volia ser metge, sinó cantant. La discapacitat ha envoltat la vida de Roberto Carlos. El seu fill Segundinho és discapacitat visual. El 2004 va reconèixer públicament que patia trastorn obsessiu-convulsiu, síndrome que li va causar un comportament excessivament supersticiós i li va fer retirar del seu repertori cançons com Desayuno. Més tard, en una conferència de premsa, va admetre que podria tornar a cantar i mostrar els resultats del tractament. Laura Moreira, una modesta costurera, va tenir la saviesa d'encaminar el seu fill a superar la discapacitat. Roberto Carlos va fer del seu nom un himne d'homenatge a totes les mares del món a través del tema Lady Laura. Lady Laura y cuéntame un cuento de Gràcies, eh, Carmina. Ens ho poses molt, molt fàcil per dedicar aquest programa a totes les mares del món, especialment a aquelles que fomenten l'autonomia i la integració dels seus fills i filles amb discapacitat. Eh, ara anunciem continguts. What I want, you got, it might be hard to handle. És eh, divendres 26 de juliol. Avui tindrem a Catalunya sense barreres l'Anna Ripoll, delegada de FEDER a Catalunya. Gràcies a la seva col·laboració hem portat a terme la difusió de diferents malalties minoritàries al programa al llarg de tota la temporada. Precisament, eh, la Zela Cosculluela és mare de tres fills afectats per la malaltia de Wilson. També hi serà als estudis per compartir amb nosaltres el seu impressionant testimoni. Recentment i amb el suport de, de Fundació Once, s'ha editat una guia sobre els drets dels consumidors i consumidores amb discapacitat. De la guia parlarem aquesta tarda amb la Carmen Redondo, és vocal del Consejo de Consumidores i Usuarios. Carmen. I per últim, resum de temporada de la nostra tertúlia de Cadiraires. Eh, la seva finalitat ha estat mostrar-vos com es veu i es viu la vida des d'una cadira de rodes i habitualment ens han acompanyat les veus mm, del Juan José Moro, Petra Unzueta, Hitor Martínez de Lecea, Montse Segarra i també Aranxa Ormazábal. Avui els tenim gairebé a tots els estudis, menys l'Aranxa, que no ha pogut ser-hi. Què tal? Bona tarda, Cadiraires. Com esteu? Tarda, Mireu, jo tenia ganes de començar el programa. Eh, Expliqueu-me, sisplau, com us banyeu a l'estiu amb la cadira de rodes? No, no, no, la Montse Segarra no es banya. A la platja, eh, Alto, a l'estiu, eh? Ella només va a veure-la. Com El, és això? Pues perquè la parafernàlia que s'ha de fer abans i no, no, no, massa cosa, prefereixo no anar. Vaja, jo tampoc, a bañarme. Yo a la playa a bañarme, desde que voy en silla de ruedas no he ido nunca. Petra, ¿qué me no, dices? No, porque veo que se necesita mucha preparación antes de ir y, ir el regreso. Entonces lo veo muy complicado. Bueno, ¿alguien se baña aquí de los que tengo en la mesa con silla de ruedas, por favor? José y yo nos bañamos. Sí, cada ¿Qué? uno, cada uno en su sitio. <laughs> Sí, cada uno en su sitio, seguro. Yo soy de, yo soy de agua dulce, ¿eh? Yo me baño en piscina. ¿En piscina? estoy de acuerdo con Monse y con Petra. Es una parafernalia, pero la calidad de vida es importantísimo para nosotros. al fin y al cabo, lo que tenemos es una enfermedad neuromuscular la única manera que mantener, no podemos mantener erguidos y mover los brazos y los músculos que no podemos mover normalmente, en el agua lo podemos hacer. Pero para tu piscina. Sí, para mi piscina, pero tengo la suerte de tener una persona que me acompaña para vestirme, desvestirme. Luego hay una silla hidráulica que te baja y, te sube y luego eh, toda la piscina ya nos cubre, nos cubre y, y bueno, también tengo la gran suerte que en verano descubre la visera y puedo tomar el sol también a, hacer varias cosas a la vez. O sí, Heitor, que el único que va a la playa es tú. Bueno, yo y unas cuantas personas más, ¿eh? Ah, vale, vale, De hecho, a la mañana se ve que están bastante ocupados. El otro día me comentaban de que habían ido 41 usuarios lo cual me imagino que para los pobres voluntarios y personas encargadas de todo este de todo este sistema pues sería seguro que fue una mañana muy ocupada Pero bueno, o sea, a mí me parece que, que, debería ir todo el mundo y que deberían pues incluso ampliar el grupo de gente, de sus voluntarios o gente que ayude, porque la verdad, como dice Juan José, eh, és algo que da vida. Escolta'm una cosa, Aitor. Els emboliquem i la propera setmana que tenim programa, Vaja, jo tinc programa, 3 d'agost, eh? Vosaltres ja m'esteu mirant amb una cara de pocs ah. amics. Ai, ai, ai. Va, no us faré venir tot el programa, però si al final, i després anem a la platja, ¿Qué? claro que sí. Si no nos bañamos, nos tomamos algo en los kioscos. <laughs> A bañarnos no. Nos, acompañamos y lo vemos. Vale, vale. <laughs> Us espero el 3 d'agost, abans de les 10, eh? perquè tinc programa de 9 a 10 el proper eh, dissabte 3 d'agost. O sigui, cap a les 10 us veniu, pues vinga, al final va. del programa. Si no queda més remedi. I després anem tot l'equip a la platja. <laughs> Ai, pues Déu meu senyor, què faré amb vosaltres? Companys, benvinguts. No sé què, jo no sé què he llançat a terra, Toni. Toni Huguet, al control de Soy Montse López, que avui Especialment avui ha vingut al programa a fer-nos memòria de l'Antonio Olmo. Ha estat durant molt de temps al capdavant del moviment del Parkinson a la ciutat de Blanes.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 Bé, doncs ens posem en marxa en aquest eh, divendres 26 de juliol al costat de l'Anna Ripoll, delegada de FEDER a Catalunya. Què tal, Anna? Bona tarda, benvinguda, gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda, Anna, què tal? Doncs eh, mira, Anna, hem pogut fer aquest espai al llarg de la temporada Catalunya sense barreres, a l'espai de FEDER, per difondre diferents eh, malalties minoritàries gràcies a la vostra col·laboració i a la col·laboració de les associacions eh, que hi són a FEDER. Com valoren precisament l'experiència a aquestes entitats? Doncs mira, t'haig de dir que la valoració que a nosaltres ens arriba després de les, aquestes intervencions, la veritat és que és molt positiva i per part d'ells i, per suposat, per part nostra també. O sigui que estem molt contents i, bueno, si m'ho permets, abans de res, eh, et volia, bueno, una mica, com que sé que és l'últim programa de la segona edició, doncs en nom de FEDER i en el meu propi, us volíem agrair la vostra col·laboració fent arribar doncs, a través del, del vostre medi les veus d'algunes de les persones que pateixen o són familiars d'algunes d'aquestes malalties amb la finalitat de donar-les de donar a conèixer implicant els professionals i sensibilitzar a la societat en general. Per tant, moltes gràcies a tot l'equip i molt especialment a tu per la teva desinteressada implicació. Doncs eh, fixa't, Diana, que eh, hem vist aquí al programa que les persones explicaven el seu dia a dia sense sentir-se coartades. Eh, és mm -hmm. més, s'han expressat, almenys així ho he percebut jo, amb una certa alliberació i de vegades descrivint situacions molt dures. Pues sí, la veritat és que sí. I com, sí. com és això, Anna? Doncs bé, bueno, el dia a dia, a la pròpia malaltia, sigui la que sigui, doncs eh, suposo que et, va, et fa fort i que no et queda més que, que assimilar i acceptar la malaltia i, i bé, doncs és la, ho vius doncs, com, com la teva vida i llavors doncs, ho expliques doncs, d'una doncs, manera doncs, com si fos una cosa quotidiana a passar de que sigui una, una cosa que interfereix molt amb la teva vida familiar, per exemple. No? Uh mhm. -huh. Què tenen en comú totes les malalties minoritàries? Doncs en comú tenen que són molt desconegudes, diria jo, no? com a principal eh, que afecten cada una d'elles a molt poques persones, per tant són desconegudes tant a nivell societat com fins i tot a nivell de metges, professionals, i bueno, una de les tasques que nosaltres intentem fer és aquesta, donar aquesta visibilitat, donar-les a conèixer i que els professionals s'impliquin. Doncs eh, en comú, que són desconegudes i de diferent gairebé tot, oi, Anna? Doncs pues sí. Cada malaltia minoritària és un món del que se sap molt, molt sí. poca cosa uh -huh. i, i pues, de diferent, què em diries? De diferent et refereixes a les... Entre les, les malalties minoritàries en si clar, que estan totes a, a, com aplegades en un grup on hi ha patologies ben i ben diverses. Sí, són molt diverses i, a veure, eh, realment jo crec que l'important i que ja s'està fent és que cada malaltia doncs estan eh, doncs fent una tasca doncs, com individual no? per cada malaltia dins de la seva associació, això és una tasca molt important, i, i bé, mm, aquesta també connexió que tenen doncs, amb la federació per poder donar aquesta veu, però realment sí, són ben diferents en, entre elles. O sigui, són malalties, doncs, bueno, gairebé la, la majoria són de, de, gai, de caire eh, genètic, eh, són discapacitants, són cròniques, però són molt diferents entre elles. Eh, Enguany, Feder és candidata als Premis eh, Príncep d'Astúries en la categoria de la Concòrdia, Mare meva, juntament amb la 11. Sí. Sí, sí fem, fem una mica de competència, o què? Espero que no, eh? Home, i tant, i tant, i tant. Totes dues institucions us mereixeu aqu aquesta, i tant, aquest premi. El que passa que per sí. Feder ja és molt important ser candidat, oi? Mm, perquè pues això sí, us mira, està donant veritat... visibilitat. Clar, o sigui, bueno, com molt de vosaltres Eh, sabeu, eh, l'any 2013 ha estat designat per al Ministeri de Sanitat Any Nacional de les Malalties Minoritàries. Sí, efectivament. Per tant, aquest any tots hem de fer un esforç per recolzar a les més de 3 milions de famílies eh, que estan afectades per alguna d'aquestes malalties. I concretament el Consell General de, de Farmacèutics eh, considera que aquest any, més que mai, les malalties minoritàries eh, deuen ser una prioritat de tots. I és per això que aquest Consell General de Col·legi Oficial de Farmacèutics ha presentat a FEDER com a candidata als Premis Príncep d'Astúries, amb la, la categoria que tu has anomenat de la Concòrdia eh, ja que parlem d'aquest tema, doncs eh, aprofito per invitar a tothom que vulgui mostrar la seva solidaritat amb les malalties minoritàries a entrar a la pàgina web de FEDER i donar el seu suport en aquesta candidatura. Molt bé. Anna, i en aquest col·leguisme que ens caracteritza, jo també convidaria tots els oients a que entrin al, al web de la ONCE, eh, <laughs> perquè, clar, la ONCE també per ha estat... Suposat, per, també suposat. ha estat convocada eh, pel Premi Príncep d'Astúries en la categoria de la Concòrdia. Recordem que la ONCE sí, celebra el 75è aniversari i els 25 anys de la seva fundació. En qualsevol cas, tant la ONCE com FEDER van de la mà al costat de les persones amb discapacitat. Oi que és així? Sí perquè també tenim, a veure, a part d'això del premi del Premi Príncep d'Astúries, que és una cosa puntual, sí. que realment doncs, bueno, és una manera de, de, de reconèixer una labor, tant de la ONCE com de FEDER en aquest cas, no? doncs sí que és veritat que també ajuda molt perquè eh, a fer una mica més de difusió no? d'aquestes malalties Clar, que és el que realment vosaltres valoreu molt, no? Exacte, Aquesta nosaltres valorem que mm. aquest, aquest, aquesta candidatura, o sigui, l'aconseguim o no, el premi, doncs ja és molt eh, haver fet tota aquesta repercussió per, per aconseguir aquesta, eh, aquest suport, no? Molt bé. O sigui que això també ja ho valorem, ho valorem molt, sí. Molt bé. Doncs Anna Ripoll, delegada de FEDERA Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més a Catalunya sense barreres i ens quedem amb una d'aquestes sí. malalties minoritàries que toca avui Espai al programa. Pues sí, jo sé que avui eh, tenim a la senyora a, a Cela. Sí, Cela Cosculluela, exacte, sí, sí. Cosculluela, que la saludo des d'aquí, que ens coneixem. Molt bé. I, i bueno, ella explicarà la seva malaltia. Jo no sé si tindré un minut perquè com una mica com, com a resum d'aquesta segona edició doncs mm, m'agradaria, si pot ser, Anna, sí. tu demano, que eh, m'agradaria poder anomenar a les associacions que han participat en aquesta segona edició. Vinga, doncs 30 segons, Anna, com si fossis... D'aquesta manera, agrair la seva col·laboració. Com si fossis una periodista sembla? tradicional, en pocos segundos, por favor. Vinga, endavant. <laughs> Moltes gràcies. Doncs mira, agraïm la col·laboració, aquestes participacions en eh, aquest programa de Catalunya sense barreres, a l'associació Alfa 1 d'Espanya, a l'Associació Nacional d'Afectats de Síndrome d'Ehlers-Danlos eh, i per laxitud, a l'Associació Catalana d'Espina Bífida eh, i Hidrocefàlia, a l'Associació Catalana de la Síndrome de Red, a la, als, als afectats de cistitis intersticial, a l'Associació Catalana de, de Tàxies de Friedrich, de, de l'Associació Catalana de Tàxies, a l'Associació Espanyola de la Malaltia de Bexe. Sí, els noms no t'ho posen fàcil, eh, Anna? Eh, no. Mm, l'agilitat els noms no la posen fàcil, però tu endavant, no, home. Sí. Tu endavant, tu endavant. El, I i a l'Associació eh, Espanyola de la Hemocromatosis, a l'Associació Dutxent i per últim, a l'Associació Catalana de Wilson, que és l'associació que... Que avui ens acompanya. Aquesta setmana. Molt bé. Doncs, Anna, una abraçada. T'he de dir adéu. Moltíssimes gràcies. Vinga, un sí. aplaudiment per l'Anna. I una salutació Molt bé, per, Catalunya per sense barreres. tots els que ens acompanyen Vinga. avui a la taula. I canvi, Wilson endavant. Doncs eh, continuem a Catalunya sense barreres eh, avui, que és divendres 26 de juliol. Quin caos, cadiraires, quin caos. Què us passa ara que us esteu passant fulls ¿Qué pasa aquí? <laughs> Pasando la chuleta. No, y ahora aquí callados, o increíble. El follón que me estáis montando en el estudio. Abro micros y todo el mundo callado, como, uh, ¿qué pasa? Esta habla sola, mira. Están nerviosos. Ai, Dios mío. Eh, bé, estem al costat de la Cela Cosculliela. Ella ve en representació de l'Associació Catalana de Malalts de Wilson, com deia l'Anna Ripoll. És mare de tres fills afectats per aquesta malaltia minoritària. Cela, què tal? Bona Hola. tarda. Hola, bona tarda. Doncs hem de dir que la malaltia de Wilson es caracteritza per l'acumulació de coure, coure al sí. fetge i al sistema nerviós central. Sí. Ens podries cervell. explicar una mica? Perquè, clar, l'acumulació de coure a la sang, imagina't. Representa que el fetge eh, sí? té una, no pot assumir el metabolisme del coure. Llavors, quan mengem, des de que neixen les persones, eh, amb el menjar, amb els aliments, amb l'aigua, hi ha coure. Els minerals són bons. Tothom diu que és tan bo menjar una part de, de la nostra alimentació hi ha d'haver minerals doncs el coure eh, no el metabolitza, el fetge, i queda escampat a la sang. Llavors es pot dipositar a diferents llocs del cos. Eh, es pot dipositar al, al mateix fetge, als ronyons, també es diposita als ulls, a l'iris, i també al cervell, al sistema nerviós. En el cas dels meus fills es va dipositar al cervell i fins que no van tenir 8 mm, anys doncs no van donar cap símptoma. Llavors, eh, als 8 anys s'hi van tenir doncs, dificultats per caminar, per parlar, i quan eh, vam anar a Sant Joan de Déu i ens van fer les proves per saber què tenien, doncs va donar això. En 15 dies les proves van donar això. Un dipòsit de coure al cervell. El coure és un mineral molt tòxic i va provocar una lesió cerebral. Llavors, eh, la seva malaltia es diu a malaltia de Wilson amb afectació neurològica. També n'hi ha altres casos que tenen la malaltia de Wilson però no tenen afectació neurològica, només afecta el fetge. Vull dir que hi ha diferent, diferents maneres de, ser, de tenir la malaltia de Wilson. Clar, i per tant les conseqüències són ben diferents. Sí, mm, si tens una malaltia de Wilson sense afectació neurològica, posa doncs una medicació com una diabetis, que està per vida, això sí, que és, és una medicació perquè és una malaltia crònica, només t'afecta el fetge, et controla amb, amb la medicació i pots ser una vida normal. L'afectació neurològica va provocar pues, que tinguessin pues, això, una fàcia, no poden parlar gaire clar, eh, un, també eh, dificultats per moure's, per caminar. Després la medicació també provoca efectes secundaris. Mm, ara poden fer una vida més o menys normal, ja són grans, però han passat tota la infància i la joventut eh, lluitant contra aquesta malaltia, lluitant per, per aconseguir ser unes persones normals, no unes persones mm, minusvàlides, amb invalidesa molt forta. Com, com han aconseguit, eh, diguéssim, sobreposar-se a aquesta malaltia? a veure, ha sigut... Mm, la família hi ha ajudat molt, els metges també, els professionals Però també. Les conseqüències continuen aquí. Sí, mm, però ells també han sigut molt valents, els meus fills, no tenien un altre camí que tirar endavant, no? Llavors vam aconseguir poder... Eh, primer van quedar amb cadira de rodes, després de, de la part més greu de la malaltia, i després en fisioteràpia, i a poc a poc han anat recuperant, recuperant mobilitat. Vull dir que ha sigut un procés des d'estar molt malalts, sí. molt greus, fins a anar-se recuperant. Llavors, doncs, han hagut d'estudiar amb un ordinador perquè no poden escriure i s'han de comunicar amb un aparell que es deia parlador, eh, sí. eh, teclejant un teclat. Però tot això no els ha impedit continuar vivint bé i fent una vida gairebé normal, anant a l'institut a estudiar. La meva filla gran no, està tan, no ha estat tan greu, vull dir, ella té una dificultat física, té una mica d'afectació, però no massa. Mm, la parla sí que la té afectada i l'escriptura una mica també, però ella va dir que volia estudiar i s'acabà la carrera universitària, és enginyera eh, informàtica. Vull dir, físicament té dificultats, es cansa més que una altra persona, s'ha de medicar, però pot fer una vida normal. Els seus germans eren més, mm, van patir la malaltia mm, molt més forta, llavors la, la recuperació ha sigut molt més lenta, però també hem arribat a poder tornar a caminar, Mm, i fan vida autònoma. Tenen 25 anys, són dos bessons. <laughs> Tenen 25 anys, el Sergi i l'Eugeni, i eh, poden viure sols en un pis i es poden espavilar per fer totes les seves coses ells mateixos, no? I es poden moure i poden treballar imagino que la Lady Laura, a, que, en la que tu t'has convertit, no? <laughs> Bueno, Recordant ah, l'inici sentit... del programa, t'hauràs sentit sentit total, reflexada. totalment reflexada, no? Sí. Ha sigut un procés de dia a dia. No ha sigut una cosa que dius, pum, arribaré allà. No. Ha sigut, és clar, ells tenien doncs, 12, 12 anys quan van sortir de l'hospital i ara en tenen 25. Ha sigut uh, un, pa, un pas a pas. Uh mhm. -huh. Llavors, en cada moment fèiem el que tocava fer. Tampoc no podríem triar. Vull dir, no Clar. podies fer una altra cosa, no en tinc més de fills. <laughs> Fija-s'hi, eh, a, a Cela Calana, l'Anna Ripoll ens deien, la Cela t'ha d'explicar que és fonamental el diagnòstic d'aquesta malaltia el més abans possible. Sí, en el nostre cas, la, la dificultat del diagnòstic hi va ser. La meva filla, als 12 anys, va, veure, va tenir unes dificultats físiques i al portar-la al metge li van diagnosticar una anèmia hemolítica. Vam estar durant un any mes a mes, 12 vegades, 12 analítiques al Hospital de la Vall d'Hebron i en cap moment es va diagnosticar que era malaltia de Wilson. Perquè els metges, aquesta malaltia, era un full, una pàgina amb el llibre que havien estudiat durant la carrera. Vull dir, no en veien d'altres casos. A Sant Joan de Déu en havien vist algun, sí que ens van fer el diagnòstic molt bé, en el cas dels seus germans, però mm, tampoc mm, quan, va, quan ja era molt tard, vull dir, ja, ja, ja la malaltia havia avançat molt, no? En el seu cas ja tenien el dipòsit de, cervell de, de coure. Vull I com que... es pot diagnosticar el més aviat possible aquesta malaltia? Se, és que s'assembla a una hepatitis. Ja. Llavors, clar, dona com un símptoma d'hepatitis, però, i a més a més, és una malaltia que diuen, jo amb els anys que porto eh, darrere d'aquest tema, que gairebé soc més especialista, quasi bé, com els metges, perquè m'ha tocat, fer-ho, eh, eh, és una malaltia que s'amaga, és a dir, que pots tenir una baixada de sucre, un símptoma d'una hepatitis, eh, i després eh, mm, tornar-se a regular l'analítica. És a dir, no, els metges no veuen els símptomes, clars. Mm -hmm. És una mhm. malaltia que, que s'amaga bastant. En el Tractaments? Cas. Hi ha diferents tractaments. N'hi ha alguns uns que serveixen només quan la malaltia és eh, de fetge i d'altres que serveixen quan la malaltia és neurològica. No? Els tractaments ens han anat bé, tot i que n'hi mm, ha algun que encara mm, està en procés d'experimentació. Al ser una malaltia minoritària, ja. no resulta econòmicament factible mm, eh, fabricar medicaments, perquè els pacients són pocs. Ara, no, no, a veure, no hi haurà cap laboratori farmacèutic que es pugui permetre pues, llançar diners, no? perquè, clar, aquests medicaments no els faran servir quatre persones. Llavors, això ja és un pas. Al començament de la malaltia havíem de fer la fórmula magistral, al final s'ha aconseguit que hi hagi algun laboratori que es dediqui recursos en què encara que sigui una malaltia minoritària eh, tingui eh, una medicació, perquè a veure, tenim també nosaltres la mateixa necessitat que una altra persona mm. de, de curar-nos, no? Pel fet de que, si, de que siguem pocs. Vull dir que els estudis són més cars, els recursos són menys, perquè perquè no hi han gaires casos, com totes les malalties minoritàries, vull dir. Doncs avui a Catalunya sense barreres parlem de la malaltia minoritària de Wilson, que es caracteritza per l'acumulació de coure al fetge i al sistema nerviós eh, central. Eh, no sé si... Nacho, què tal? Bona tarda. Bona tarda, com estàs? Tu no tens aquesta malaltia. No, T'has quedat paralitzat. Sí, sí, m'he quedat al·lucinat. Quan <laughs> senties l'explicació, no? Com, sí. com és que sí. això és una malaltia minoritària... Sí, jo pensava... Mm, el primer que m'he vingut al cap és la contaminació. Jo he pensat, això no és fruit de la contaminació o de, mm, Representa de que el, mig, que el fetge el fetge dels, dels meus fills en, el seu, en, tots, en tots els casos, eh, la, el Wilson, eh, el fetge eh, pateix una cirrosis provocada mm. perquè és, és el fetge el que no funciona bé, vull dir, és que el problema és allà, és com si una, un aparell, un ronyó no et funciona, clar, la solució seria un trasplantament, però en aquest cas també, no? Mm. El que passa que és una malaltia que s'ha detectat fa molt poc temps, des del 19... 1812, 1912, 1912. Eh? El doctor Wilson va establir un els, segle. Pri, els primers, els primers eh, Wilsons, perquè fins a llavors no es havia estudiat. Mm. Era una malaltia. Clar, és una malaltia de fetge que quan afecta el cervell, el tema neurològic, dona, pues, doncs, això, una malaltia mental greu. Eh, eh, eh, mira que aquí tenim a, a persones afectades amb malalties neurològiques a taula. Pues sí, a tres. Quatre, diu la Montsió sí. també. Ah, vale, quatre. <laughs> Doncs eh, per vosaltres, paper dels metges, importantíssim, sí. no? A més a més, ara, després d'haver fet tot l'estudi, de que hem anat a congressos, de que, perquè funciona la, la, la malaltia, eh, l'associació funciona a nivell d'Espanya, perquè són pocs, llavors no ens podem ni reunir gaire, ni tenim gaire recursos. A nivell espanyol hi ha l'Associació Espanyola de Wilson, i eh, quan ens reunim allà als congressos, els metges diuen és una malaltia fàcil, fàcil de diagnòstic i fàcil de, de, de medicació, de, de tractament. No és una malaltia difícil. Només és, la seva dificultat és que no es coneix. La, la principal dificultat. I que són pocs casos. No? Vull dir que els metges un pic s'han posat a estudiar aquesta malaltia, han dit, però sí, és molt fàcil, la medicació és aquesta, el tractament és aquest, el fetge se li ha de fer això. Si s'arriba a temps, si el diagnòstic és en els primers moments, no, pots fer una vida normal, vull dir, no, no té per què afectar-te el cervell, perquè s'agafa a temps. I sempre és el mateix, no? Poder fer un diagnòstic eh, molt ràpid. Per tant, el que necessiteu és divulgació i investigació a, a nivell de laboratori farmacèutic, clar. Sí, sobretot eh, divulgació, clar. I, Sense micròfon no es pot parlar, Montse Segarra, eh? O sigui, és que feu el que vulgueu aquí, de jo debò. Jo pregunto que, què tal aniria un diagnòstic precoç? Pues a casa meva s'ha anat molt bé, perquè el Sergi sí que va mm. tenir als 5 anys una baixada de sucre, un ingrés com sent, les... sent una malaltia que està amagada amb un diagnòstic precoç, quan naixen els bebès, per exemple, igual que se fan altres, evitaríem a lo millor això. De Mira, jo, jo, els no? estudis fins aquí no sé com, com poder-los, perquè és el fet que és minoritari, és que, esclar, clar, té dos, clar. dos característiques que la fan eh, difícil, no? El fet de que s'amaga, de que els símptomes enganyen, ¿no? O sigui, si no són clars, i la segona és que afecta molt poques persones. Claro, pero lo positivo es que tenéis tratamiento, o sea, que si, sí. se, si, si, se llega a tiempo, no es como la nuestra, que no hay tratamiento. Entonces ves que cada día vas va degenerando, unos más deprisa y otros más lentos, pero la vuestra hay tratamiento, lo cual el que el médico diagnostique rápido es importantísimo. sí. a nosotros, o sea, es importante que te digan, tienes distrofia muscular de cinturas, però se Ja. No, no, hay, no hay más, però la vostra... Vinga, és... que anem acabant. Va, ara voleu parlar tots. Però, és que de debò, eh? Es, Estic es estressadíssima, jo pregunto, Toni. És hereditària també? Sí, genètica. Sí, sí, sí. Genètica, sí. genètic. Sí, però a vegades ni els mateixos facultatius la coneixen. És aquí, és aquí. És aquí. Els metges, el Sant Joan de Déu, el, el cas, el, el, a veure, el metge de gastro, que, que, que es cuidava de tot l'aparell digestiu, que havia tractat milers de nens, perquè Sant Joan de Déu és un centre de referència a nivell de tota Espanya, sí. on passen molts nens, eh, diu, és que n'he tractat sis casos en tota la meva carrera, i era un uh -huh. senyor gran, ja estava a punt de jubilar, clar, i el vostre no l'havia vist encara d'aquesta manera. I també és veritat que els casos que s'han donat que, semblant, als, semblant al meu, era que eh, acabaven en, com a malaltia mental. És a dir, no hi havia diagnòstic precoç, no hi havia diagnòstic primer, però si es deixava passar el temps, la malaltia acabava com a malaltia mental. Llavors uh -huh. no la diagnosticaven com a malaltia de fetge, sinó com a malaltia mental. Uh -huh, perquè havia afectat el sistema nerviós central. Exacte. Efectivament. Sí, sí, sí. Doncs, Cela Cusculliela, moltes gràcies pel seu testimoni. Associació Catalana de Malalts de Wilson, mare de tres fills, independents amb la malaltia de Wilson. Una Lady Laura, vaja. Moltes gràcies eh, per moltes, atendre'm moltes i perquè per puguem aquí. explicar tot això a tota la gent i que ho conegui tothom. Vinga, gràcies, Cela. Nosaltres ara fem una petita pausa literària i ens anem a parlar de drets de consumidors i consumidores. Ah, gonna ride till there ain't no more go, taking it slow. El calidoscopi de Mercè Guiu. Ignasi Verdós no és només un pintor terrassenc de prestigi, sinó un mestre que copsa amb la seva obra les emocions a la llum. Natures ben poc mortes, retrats, paisatges i racons de mura, el monestir de Sant Benet, Pollença, Menorca, però la però l'artista ha recorregut camins diversos, fins a emprendre més recentment itineraris introspectius, de colors difuminats, imatges borroses, matisos diversos de tonalitats properes, que el converteixen en un viatger dels sentits, deixant que l'ànima i la percepció global alliberi la precisió dels seus ulls i permeti a les seves mans crear emocions gràfiques. Es tracta d'una evolució artística, però també personal, la seva pèrdua visual ha empès Verdós a reinventar-se i a ser més que mai únic, amb discapacitat o sense, tots i totes, tard o d'hora haurem d'acceptar el repte i buscar nous camins, potser simplement perquè ens fem grans. I això està molt bé. I les vacances ens permeten, endormiscats en la penombra d'un migdia excessivament càlid, no fer res més que somiar. Bon estiu! I al setembre compartim les il·lusions i, per què no, algun projecte. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Entre l'atzar, farcit d'interrogants, que pessiga la ment i també l'ànima, pocs ens salvem de lluites amagades, que apareixen molts dies sense pausa. Esdevenim guerrers en cada jorn, quan el somriure besa a l'esperança, el teatre mig clos de cadascú i quan neixen esforços dins de l'ànima per inundar d'amor nostra muntanya. Per fi s'alvira a prop ves llums que porten dolls de vida renovada, ja que l'humà no defalleix en temps de pluja i amb optimisme ara empeny les hores el sol, se'n passa l'ombra per ser llum, perquè la gent sap vèncer tot obstacle i dins dels valors que degoten sempre estima per allargar la mà al proisme.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 Nueva mes programa, ara al costat de Carmen Redondo. Ella es vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios y enseña de Madrid. Eh, Carmen, buena tarde, buenas tardes. Bienvenida a Cataluña sin barreras. Hola, muy buenas tardes. Estaba yo mirando aquí cifras eh, y, fíjese usted que, mm, vaya, más de 4 millones de, en España de personas son consumidores con discapacidad. Y miraba yo aquí que justamente los ingresos de los hogares de personas con discapacidad representan un 16,2% de los ingresos totales de hogares españoles. Bien, este mercado, eh, cuando se pone a consumir, ¿cómo encuentra sus derechos? Eh, bueno, mm, lo que vemos es que muchas veces los consumidores en general, los consumidores usuarios, desconocemos muchas veces los derechos que tenemos y especialmente las personas con discapacidad a veces em, desconocen los derechos más específicos que, la, ley les ampara a estas personas. Es verdad que este colectivo de, consumidores, eh, de consumidores y usuarios en general, es un campo de oportunidad importantísimo y de innovación que los proveedores de servicios y de productos deben verlo como una fuente de oportunidad en este momento. Pero claro, fíjese usted, yo no sé cómo estará bien bien el tema, pero lo cierto es que eh, la ONCE y su fundación, el CERMI y ustedes, el Consejo de eh, Consumidores y Usuarios, han editado una guía justamente sobre los derechos de los consumidores con discapacidad, porque parece ser que el tema no está como muy presente. Sí, nosotros, eh, bueno, se firmó un acuerdo, un convenio entre ambas entidades ya en el año 2010, eh, que el objetivo era un poco eh, fomentar la protección de los consumidores y usuarios y sobre todo las personas con discapacidad y promover pues iniciativas para difundir cuáles son los derechos de los consumidores con las personas con discapacidad, fomentar un consumo responsable entre todos ellos, promover la inclusión de la accesibilidad en la elaboración de los bienes, productivos y servicios, un poco hacer efectivas esas garantías de esas personas con discapacidad como un colectivo específico, pues que son de consumidores y usuarios especialmente vulnerables. Claro, si yo le pregunto qué derechos tienen las personas con discapacidad como consumidoras, ¿usted qué me diría? Bueno, pues en primer lugar tenemos eh, la protección de, eh, o sea, el consumidor como tal, eh, incluido que, los consumidores somos todos y aquí estarían las personas con discapacidad, pues tenemos una serie de derechos básicos que están reconocidos en el Real Decreto Legislativo de Protección de los Consumidores y Usuarios, que establecería pues una serie de derechos como es la protección contra los riesgos que afectan la salud, seguridad, la protección de estos legítimos intereses económicos y sociales, indemnización de los daños y reparación de los perjuicios, información correcta sobre todos los bienes y servicios y educación y divulgación para conocer realmente el uso adecuado de estos productos. En fin, una serie de derechos que están reconocidos eh, de forma generalizada para todos los consumidores, pero que además eh, hay unos derechos específicos de estas personas eh, con discapacidad, como es la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, eh, respeto por la diferencia y la aceptación de estas personas con discapacidad como parte importante y como parte de la diversidad y de la condición humana, la igualdad de oportunidades que se ofrece a todos y la accesibilidad. Bueno, el caso es que todos estos temas se desarrollan en la guía que ustedes han publicado y también aparecen los problemas más frecuentes, ¿no? Estos problemas que los consumidores con discapacidad eh, encuentran y también unas posibles soluciones al respecto. Sí, nosotros eh, lo que hemos querido reflejar eh, las personas con discapacidad se enfrentan a la hora de, de, pues de, comprar productos o de intervenir en la sociedad, pues con una serie de problemas que son muy frecuentes en este colectivo eh, como pueden ser eh, la falta de información correcta y suficiente y comprensible de, todos los productos y bienes que se ponen en el mercado, la falta, de accesibilidad a, pues a los entornos, a los productos y bienes y servicios que está ofreciendo eh, el mercado actualmente, la falta o escasez de ayudas económicas que se ofrece pues a este colectivo específico, y también cuestiones pues eh, muy relacionadas con la protección de la salud y que afectan muy concretamente a este colectivo de personas con discapacidad. Entonces lo que hemos tratado es demostrar realmente cuáles son los problemas fundamentales a los que se enfrentan y posibles soluciones a cada uno de los problemas. Esta guía eh, que es sobre los derechos de los consumidores y usuarios con discapacidad, lo que tratamos es dar a conocer no solo entre todos los consumidores y usuarios, sino también entre asociaciones, organismos, eh, Em, autoridades, administración, para que conozcan cuáles son los problemas a los que se enfrenta este colectivo día a día. Los tengan más presentes y sepan también cómo proceder en según qué situaciones. Tenerlas claras, claro. Claro, eh, nosotros eh, fundamentalmente hemos intentado a través del folleto que es en un formato digital y accesible eh, para cualquier persona, pues de incluir, eh, por una parte, los derechos que tiene el consumidor para que conozcan cuáles son sus derechos y el procedimiento para reclamar, porque muchas veces eh, se desconoce pues cuál es el procedimiento que se debe seguir, ante qué organismos hay que proceder para presentar las reclamaciones o manifestar que los derechos se han vulnerado y, en fin, hemos establecido un, un digamos un cuadro, unos cuadros o diagramas eh, pues para facilitar al consumidor esa información a la hora de pues que pues para ver que si contrata un producto o un servicio, pues mm, que verifique exactamente cuáles son las características del producto, eh, para conocer realmente sus derechos y luego poder pues establecer el procedimiento de reclamación adecuado, eh, ante qué organismo y, que debe seguir la reclamación, digamos. Decía usted que esta guía está en formato digital y accesible, por supuesto, ¿dónde la podemos encontrar? Pues, eh, a ver, ahora actualmente cada vez se está dando más difusión, em, fundamentalmente en los, organismos en los cuales hemos firmado este convenio, que es eh, la Fundación 11, la página web de la Fundación 11, la página web del Consejo de Consumidores y Usuarios y también del, CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Pero aparte, eh, hay muchos organismos, tanto las, todas las asociaciones de consumidores, integrantes del Consejo de Consumidores y usuarios eh, ponen a disposición en sus páginas web de forma gratuita pues eh, la posibilidad de acceder a este folleto. Mm, hay muchos organismos y asociaciones integrantes de estos organismos que hemos dicho, Fundación 11, el Fermi, eh, que dan difusión a este folleto porque lo que queremos es que el consumidor Mm, con discapacidad o las personas eh, con discapacidad conozcan sus derechos y los reclamen cuando sean necesarios. Pues muchas gracias Carmen Redondo, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, eh, por habernos acercado a esta publicación, a esta guía sobre los derechos de los consumidores con discapacidad. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Gracias, un saludo, buenas tardes. Un saludo. Nosaltres continuem ara amb més continguts en aquesta tarda d'estiu a Cataluña sense barreres. Tarda d'estiu, 26 de juliol, dia en què us anunciem diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben des de FSC Inserta, com és habitual, amb la veu de la Dolors Garcia. Bona tarda, Dolors. A FSC Inserta aquesta setmana estem fent recerca de conductors, conductores amb carnet C i el CAP vigent per importar en bugaderia industrial ubicada a Sant Boi de Llobregat. Es tracta de fer tasques de càrrega de carretons de roba neta, eh, transport d'aquesta al seu destí, descarregar la casa del client, així com la revisió, manteniment i neteja del vehicle. Es requereix experiència mínima d'un any, s'ofereix jornada completa i es tracta d'un contracte de continuïtat. També per Barcelona, per una important empresa de restauració de menjar ràpid, busquem un auxiliar per fer tasques de neteja de l'espai, de la maquinària, mobiliari, fer tasques senzilles com fregir patates i preparar hamburgueses i amanides. S'ofereix una jornada parcial de 4 o 5 hores en horari de tarda nit. Ja per finalitzar, estem buscant per una empresa dedicada a l'activitat de reciclatge a Barcelona un perfil administratiu per fer la coordinació de la logística i diferents tasques administratives.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 Molt bon cada setmana i que passeu un bon estiu. Bon estiu també per vosaltres, Dolors, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat tot l'any. FSC Inserta amb ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur i tota la informació a www.portalento.es eh, www.portalento.es o al 93 238 49 49 93 238 49 49 telèfon d'Inserta Catalunya.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 señorito, que se pone usted a hablar con otros comensales. <laughs> Juan José Moro, Petra Unzueta y Monse Segarra, que se acaba la temporada, ¿no? Y Mira oh, quina música tan pena, marxosa no? us he posat, perquè esteu animats, veus? I jo que vull portar-vos a la platja. <laughs> Mira que bé he escollit la cançó. Escolteu-me, com us us ha passat la temporada a la ràdio? Ui, molt bé, molt agradable ràpid, lent, molt bé, us ha resultat bien. passat de venir... No, positiu, positiu. Fenomenal, positiu, una gran experiència, molt bonita. Muy sí. agradecidos. Què ha representat per vosaltres? Pues una novedad, una cosa que no pensaba pas que faría. Igualmente, para mí también ha sido una experiencia muy interesante y aparte el escuchar a otra gente que viene también y explican sus cosas, pues ha sido muy... Bueno, a mí retrasar la hora de la comida, pero bien, vale la pena. <laughs> que te espere el taxi. <laughs> Eso siempre, Juan. Como tengo que ir andando, verás. <laughs> Muy bien, porque nos, hemos podido expresar nuestros sentimientos y nuestra manera de ser. Uh -huh. Hem parlat de molts temes. Uh, aquí he, he comptat jo que són, Petra, són com, com nou temes, uh eh, -huh. sí, sí. dels quals hem parlat al llarg de la, de la temporada. Primer van començar explicant als oients com es condueix una cadira de rodes. ¿Cómo se conduce una, una silla de ruedas? <laughs> Eh, es bastante. Yo utilizo una, una, manual y, bueno, hay que darle las ruedas, <laughs> básicamente, y evitar chocarte con todo. Bueno, yo le doy con los dedos. Como es eléctrica, tengo menos problemas quizás que Aitor, pero no deja de, necesitarse un poco de agilidad. Uh mhm. -huh. Justament aquest era un altre tema, cadira manual, cadira elèctrica, però en com es condia una cadira de rodes, vosaltres vau explicar moltes coses, no? La importància de les pujades, de les baixades, de les barreres, eh, de que moltes vegades havíeu caigut... Eh... Mm, mhm, I tant, és una bona experiència. La veritat que la manual és més problemàtica perquè no eres autònoma, necessites que t'aportin, no? Almenys en el nostre cas de malalties que no tenim la musculatura bé. Però l'elèctrica et dona dona molta llibertat. Ara, això sí, quan fas una sortida ha d'estar programada, sàpiguer si les barreres arquitectòniques les podràs superar, perquè és una incògnita, que te trobaràs. Sí, es, eh, llevar la silla no cuesta nada, es facilísimo y muy sencilla. El problema es cuando tienes que acceder a sitios que tienes que subir más de 4 centímetros. La silla no sube y necesitas ayuda. Vale, muy bien. ¿Y si es tan fácil llevar una silla, por qué os caéis de ella? <laughs> Porque las calles no están demasiado bien hechas a veces, ah. hay agujeros que no ves, incluso agujeros muy pequeños que dices, con esto, con esto me he chocado, pues con eso te has chocado. <laughs> A vez que eso lo hace un poquito más complicado. Y a rodar. Sí, se ha caído me he caído bastantes veces, ¿eh? tú explicabas aquí como que multas, está tengo una apariencia en caigudas. Sí, pues también muy rápido y bueno, no sé, sí, es que te encuentras con cosillas que dices que no, no crees que te puedes caer con eso y te caes. Por eso hay que tener cuidado. Doncs més temes. Uh, anar de botigues i, a més a més, al Nadal, en cadira de rodes. Tota una odissea. Bueno, un, és una odissea. Jo a vegades desisteixo perquè llavors, pues, és clar, veig o bolsos o la part menys noble, <laughs> si hi ha aglomeració. I llavors pues, desisteixo programa el de sempre. A veure, aquí no hi haurà gaire gent o a una hora que no hi hagi gaire gent. En Navidad, en los grandes... En, en en fiestas es imposible. Hay tantísima gente que además las personas no miran. Entonces, no es como vas con miedo de hacer daño, pues prefieres no ir. O que te hagan daño a ti. Bueno, pero daño, claro, en la silla es difícil que te hagan daño. Es más que nada que tú puedes atropellar a alguien porque las personas no miran. O sea, tú llevas despacio, pero la gente no mira. O no mira hasta altura. Claro, este, no, nos miran, Claro. No es que nos miren, sino que su mirada eh, está en, otra distancia. Que no, se, nos ve. Eh, esto es otra cosa, no, que no se os mire, eh, porque seguro que cuando atropelles Petra te miran. cuando... Y mal, <laughs> la porque la si, alguna vez pasas la rueda por un pie, entonces yo creo que ya te ven para siempre. <laughs> ¿Los hombres compran? Yo la verdad es que poco. <laughs> y menos en Navidad. Eh, Navidad no, es que es lo que dicen, que bueno, es, algo de noche, hay mucha gente por ahí también, pero ahí como me siento más obligado, ahí me toca. Pero lo de los regalos intento preverlos un poquito dentro de lo que puedo y cuando llega a estas colaboraciones mm, no, no me gusta eh, meterme en ese jaleo, ¿no? No, yo como amo de casa compro, compro lo normal de cada día. Yo procuro que la Navidad sea lo más eh, normalizado, lo más eh, diario posible, no huyo de las grandes aglomeraciones. També. Uh -huh. Hem parlat de l'oci en cadira de rodes, com us divertiu, la, els obstacles que ho trobeu al carrer per divertir-vos, i també de la imatge en una cadira de rodes, de la importància de la presència física o no que transmeteu amb la cadira. Ah, doncs volem donar la mateixa sensació de que són persones igual. I nada, t'arregles ben bé, poses a la cadira, y a recorrer las calles que puguis. <laughs> Sí. Mm, claro que sí, al final es eso, al final es un poco tú como te presentas entre los demás, la silla pues puede que no venda tanto como podrías vender de, de pie, pero, pero al final eres tú más que nada, tú cómo mires, cómo te vistas, cómo sonrías, cómo todo, cómo te comuniques. Ya. No, a mí hoy me han dado una idea. Yo voy a coger la silla y el cojín se lo voy a poner, por ejemplo, del color de la camisa que lleve. Que la llevo turquesa, me voy a poner un cojín turquesa. Me voy a poner una sombrilla también, pues que sea del mismo color para... Copiando ideas. Sí, sí, sí, Eres un copión, ¿eh? Lo de la sombrilla te, ha dejado, vamos. Soy una persona que acoge cualquier, eh, cualquier cosa que yo creo interesante. O sea que la silla también os puede hacer atractivos, Petra. Y tanto que sí. Yo voy, la verdad es que voy encantada a la silla, porque cuando caminaba Mm, iba solo pensando en que me iba a caer. En la silla voy, pues encantada. Uh -huh. Muy bien. Eh, dificultats a casa, que també les teniu. Oh, sí, a casa l'has d'anar adaptant, el bany sobretot, obstàculos, o sigui, fer-ho més fàcil per poder desenvolupar per casa, doncs pues bé, també, també. També és otra... Claro que sí, hay que plantearse todo muy bien, estudiarlo todo muy bien y, y arreglarlo de forma que tú puedas acceder a cualquier sitio de la casa. Yo no puedo estar sin ir a una esquina, aunque sea. Ya. Sí, bueno, eh, por su supervivencia procuramos tenerlo todo lo máximo adaptado posible y mire, cuando no se puede, pues echar mano de alguna persona, alguna ayuda y tal. Tener las menos cosas posibles y lo más accesibles. <laughs> Esto es un lema buenísimo, ¿eh? Las menos cosas posibles y las más accesibles. <laughs> es, eso. Y calculas todos los movimientos que vas a hacer, porque como todos te cuestan mucho, no puedes decir se me ha olvidado algo, voy a buscarlo. No, no, no, no. Tú lo tienes que llevar todo en la cabeza. <laughs> Eso por supuesto. Antes en la cabeza sitio, o donde pueda. <laughs> Eh, eh, exacto. Y antes de ir a un sitio ya tienes que prever. A ver, si voy a la ducha necesito ver todo el equipo. O sea, sí, sí, es programado. Así que problemas de memoria no han tenido cap, eh? De momento las neuronas funcionarán. Ayuda mucho de estar muy bien organizado, la verdad que sí. Sí, es, organización, ¿eh? Total, total. Sí, que es verdad. Doncs en aquestes tertúlies de quart divendres de mes també hem parlat de l'impacte de la cadira de rodes en les relacions d'amistat, que era ben poc. Eh? Vam arribar a la conclusió que les vostres bones amistats continuaven al vostre sí, costat. Sí, sí, la gent respon. Sí, mhm. uh -huh. sí, sí, clar que sí. I també eh, de com us veien les persones sense discapacitat. Semblàveu herois, us en mm. recordeu? Tot eren mm, flors. No hi havia cap viola aquí. Mm, <laughs> I de vegades tenia un caràcter... <clears throat> ¿No? No, yo tengo un carácter muy, mm. vamos, yo soy la perfección. no te puedes permitir el lujo de ser exigente, porque Perch o sí que entonces que dir, sí, sí, bueno, sí. <laughs> Home, pues a tu et deien que eres tossudeta. Això diuen. Ah, veus Pero bueno. Eh, sabes tú cómo quieres las cosas y quieres que sean así porque tú lo tienes más pensado claro. y hecho que nadie, ¿no? Entonces sabes perfectamente. Pero bueno, a vegades me agradaba ho yo y demanar-ho... Eh, abans de demanar ya ja ho he fet per activa y por pasiva. Y es ahí donde me dicen que soy tozuda. De todas maneras, yo quiero a lo que eh, sucedió en aquel programa, cuando se dice, es que somos muy exigentes, ¿no? Mm, somos exigentes visibles, porque toda la gente tenemos nuestras exigencias, lo que pasa es que como no necesitamos a otras, no se hacen visibles. Ya. Eh, I us en recordeu que també vam parlar de demanar ajuda aquí per quines raons i quina resposta obteníeu la majoria de vegades? Sí, jo... De tot això hem parlat al programa. Sí. sí. Però no hem parlat de com us banyeu a l'estiu en la platja. <laughs> I tenim un repte. Aitor, quin és el nostre repte? Un minut de programa. Oh, oh, oh. Bueno, el dissabte vinent, 3 d'agost. Ir, por lo menos un sitio de estos de balaies adaptades. aquí en Barcelona he dicho que había dos, Eh, y bueno, echar un vistazo, hablar con la gente que están ahí de voluntarios, que os expliquen cómo os pueden ayudar. Hay, hay un aparato para meter, para pasarte a una silla anfibia, con eso te empujan en el agua. Tienes que ver todo, te pueden llevar a la ducha si solo quieres ducha. Echar un vistazo, a ver qué tal. Per tant, eh, us espero el dissabte 3 d'agost, a eh, 5 minuts abans de les 10 en punt, mm? i anem a la platja tot l'equip, amb les que no se banyen tan bien, Ah, també, també estarem. También sí. ¿Sí? ¿Vendreu? Sí, sí. Sí, sí, sí. o no? Aitor, Yo estoy no fijo, contestas, yo, yo estoy no ya, contestes. a mi me veréis allí. Yo ets el único. <laughs> l'únic El que es primer banya de imagineu. Aplaudiment, eh, clar que sí, Sí, sí, per sí. eh, els tertulians en cadira de rodes que ens han acompanyat cada quart divendres de mes a Catalunya sense barreres. Aitor, Juan José, Petra, Montse i Arantxa. Moltes gràcies, companys. Nosaltres tornarem el proper divendres. Mentrestant, no, no, no tornarem el proper divendres.